Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Eh, nakon ovoga on navodi hadis El Hasan. Hasan Hadis koji ima tako veliko razileženje oko definicije. To je jako komplikovano. Tako da kad, kad budemo čitali šta je govorio o tome, ima da se izgubimo jel, oko toga. Da je pretomač. Pogotovo onda kad još Tirmizi došao pa je se komplikovao sa svojim onaj, garibima i Hasan Sahih i, i, i sa tim terminologijom koji je došao. Pa znači, da je još dodatno za komplikovo razumijevanje Hasan Hadisa. I u stvari, Hasan Hadis oko njega se lomi i kuplja po pitanju vjerodostojnosti nekih hadisa izgrađivanje propisa na njima. Nama je bitno ovdje jedna stvar zapamtiva, to je a, neko će, ako se neko pita, pa dobro, šta je lanac, pre pa što lanac prinosilaca, otkud se pojavila potreba da nam treba lanac prenosilaca, da imam lanac i da spojen lanac prenosilaca. Za vrijeme ashaba, kad su prenosili jedni drugima ashabi, e, govorili hadise, nije bilo potrebe za tim da se zapišu hadise da ima lanac prenosilaca. I ashabi su jedni drugima pouzdani, što se prenosilo ili potvrđivalo. Ima hadisa gdje se porao da Omer radijalno e, tražio da se potvrdi određeni hadis. Neko priča neki hadis, kaže Omer, ne vjerujem ti dobćeš, bit ćeš išiban, ako ne daš još jednog ashaba da je čuo to što se pričao uh, Omer Radelan bio u nekim stvarima, ono, htio da provjeri, da utvrdi, ne zato zove sumnje, optoživo njivo za laž, nego htio da potvrdi tu stvar i kad se potvrdi još više se raširi, još bolje se jel, potvrdi to što je preneseno. Pojavljuje se potreba za lancem pronosilaca i spojene su lanace pronosilaca, po, po, pojavljuje se ta potreba tek za vrijeme tabijina. I o tome je govorio Muhammed ibn Sirin. Poznata je njegova izreka kada se pojavljuje potreba za, za ispitivanje lance prenosilaca i ko prenosi šta. Kad se širila, kad se pojavile sekte od šija Haridžija i počeo se pripisivati hadisi određeni poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, onda je došlo potrebe dobro, od koga ti to čuo? Ko kaže da je to rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam? jer se pojavilo, raširili se lažni hadisi. I to se ono desilo što danas pokušaju opravdati Ebu Hanifu, zašto Ebu Hanife nije bio uzimao hadise, zašto je bio slabu hadisu, zato kaže što on u njegovo se vrijeme proširili lažni hadisi, pa nije vjerovao u to što se preneslo hadisa i više se oslanio na kijas. Jedan od izgovora zašto on nije se oslanio na hadise, izgrađivao propise, uglavnom na hadisma, nego e, izgrađivao na kijasu što je to u to vrijeme bilo rašireno, mada to naravno nije opravdanje, jer isto vremeno bilo za vrijeme Hanife bilo učenjakom hadisa koji su oslanjali na hadise. Ali zbog te pojave, e, da te pojave znači raširenosti, e, i to objašnjava film Muhammedin Serin, dovoljna njegova iba, poznata njegova rečenca, koji je rekao, kaže, kanu la jes'aluna anil isnad. to kaže, nisu pitali o senedu. Ko? Ashab nisu pitali, šta će pitao o senedu? Kaže, felema vakatil fitne. Kad se desla fitna, koja fitna? Među ashabima. Kalu semu lena riđalekom. Rekli su, navedite nam, spomenite nam. <clears throat> znači ovo što on govori to se to se pojavilo za vrijeme tabina da se pojavila potreba da se provjerava kanu la yasiluna anil isnad nisu pitali o isnadu felema waqatil fitna kad se desila fitna rekli su semu lana rijalakum spomenute spomenite nam rijal da spomenčan lanac prenosa ko to prenosi ko od koga prenosi to fayanzuru fayunzaru ila rajul fa in kana min ahli bid'ati rudda hadithuhum Kaže, pa se onda pogleda, ispita stanje čovjeka, pa ako je bio od novotara, fenkani mi nehli bida, ako je bio od novotara, rudde haditha, hadithu, onda se odbacuje njegov hadis. Koji je hli novotara? Znači, koji su upali tu fitnu, širili fitnu, došli sa tim devijacima, delaletom koji su pojavili, znači, od Haridžija, Rafidija, Šija, poslije toga, naravno, poslije su pojavili ostale sekte. Tada je bilo potrebe da se ispita ko u stvari prenosi. Ako prenosi to što prenosi priča da odvjeri, osoba koja je, koja je znači, nosioc novotariji, sljedbenik novotariji, pozivao tu novotariju, njegovo nisu uzimali ono što on prenosio. Znači, tada se pojavila potreba, znači, pojavila se potreba da se, da se prati uh, ko prenosi, šta prenosi, da ima lanas prenosilac o tome. To je za vrijeme tabina se, za vrijeme sa ashaba nije bilo potrebe za tim. Nego, a kad se pojavila fitna među, uh, uh, ona fitna koja se među asabama, za vrijeme tabina se pojavila fitna. Ja sam asabi su bili živi. Neki od njih, neki spomenu. Ali ta fitna koja se pojavila, za vrijeme, pojavila se za vrijeme, znači za vrijeme ovaj, tabina, ta su već bili tabini i ta su već pojavile te sekte. Kao što, uh, uh, ovaj, da na ovo dodamo, akidijske knjige koje mi danas, na koje se vraćamo, kad kažem mi, izvorni islam, selefijska akida, uh, ovaj, ne smo nikad se dozvali da upadne u zamku da kažemo to je akida kod nam pojasnuje Ibn Hajim Ibn Taymije i završena priča. I to je ta akida i onda te oni uhvate u stupicu i poigravaju se s tobom. Ne. Akidu, uh, ehlo sunnu od džemansu pojasnu učenjaci koji su pisali knjige akidetske od 100. godine pa hiđi do 300. ili 400. godine pa hiđi u onom periodu kako se pojavila koja sekta od Kaderija, Moatezila, uh, Haridžija, Džehmija i ostali, Murđija, učenjacu pisali knjige akidijske odgovarajući na njihove šube. Pojašnjavajući ne nešto, počeo od imama Ahmeda i prije imama Ahmeda, posle imama Ahmeda, učenjacu koji ispisala. Te knjige možemo jedno donesti na sto i a, da vidite te knjige, da znate koje su te knjige i pod koji naslov. Uglavnom su knjige bile pod naslov Sunne, Kitabu Sunne, Sunnet. Akidijske knjige koje su zvali Sunnet. Sunnet znači vraćajte na ono čem bio postanik sa sanom uvjerenju. Govorili smo o tom terminu sunnetu u akidijskom smislu. Pojenta je ovdje u tome, znači, da je ta akida tada zapisana, zabilježena, to je ta akida na koju se mi vraćamo na poziv. A ne na ono što su nama dala nagradi Ben Temil Nokajima, koji su svoje vrijeme bili borci na vraćanje na, na akidno kojom bio Selef. Pa se mi koristimo puno od nje, su oni razimirali mnoge stvari. A u stvari to je akida znači, koja je zapisana u, knji, u knjigama akideskih koje su se, znači, koje su bile napisane znači, u drugoj, e, drugoj, drugoj stotini hiđetskoj, trećoj stotini, e, četvrstotini godini ona hiđetska koja se pojavila. U tom periodu su pisane te akideske knjige malo to povezujemo s ovim hadisom koji je također bio zabilježen i pisan. I s time se završili ovaj uvodni dio, pa ćemo nastaviti dalje. Svanika Allahume vam handik, ashkada en lajla interesa, koliko je tu ubedik. Znači, ja sam dalje, znači, govorimo o Hasan hadisu. A sad doma da ne pravimo pauzu, da, da završimo ovaj fikski dio. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam.